บุ๊กทูสิบสาม тринадцать, тринадцать. กิจกรรม виды деятельности, Виды деятельности. มาท่าทำอะไร чем занимается Марта, Чем занимается Марта? เธอทำงานในสำนักงาน она работает в офисе, Она работает в офисе. เธอทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ она работает на компьютере, Она работает на компьютере. มาท่าอยู่ที่ไหน где Марта, Где Марта? ที่โรงหนัง в кино, В кино. เธอกำลังดูหนัง она смотрит фильм, Она смотрит фильм. ปีเตอร์ทำอะไร чем занимается Петер, Чем занимается Питер? เขากำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัย он учится в университете, Он учится в университете. เขากำลังเรียนภาษา он изучает языки, Он изучает языки. ปีเตอร์อยู่ไหน где Петер, Где Питер? ที่ร้านกาแฟ в кафе, В кафе. เขากำลังดื่มกาแฟ он пьет кофе, Он пьет кофе. พวกเขาชอบไปไหน куда они любят ходить, Куда они любят ходить? ไปดูคอนเสิร์ต на концерт, На концерт. พวกเขาชอบฟังดนตรี они любят слушать музыку. Они любят слушать музыку. พวกเขาไม่ชอบไปไหน Куда они не любят ходить? Куда они не любят ходить? ไปดิสโก้ На дискотеку. На дискотеку. พวกเขาไม่ชอบเต้นร Они не любят танцевать. Они не любят танцевать.